Bugungi darsimiz Sura Nisodagi iymon keltirgan kishilarga bo'lgan alloh subhanahu va taoloning nidosi haqida darsdan o'tamiz sura nisodagi ya'ni niso ayollar surasi ayollar nomi bilan nomlanyapti islomning ayollar xorlangan davrda ularni haqqilarining poymol qilingan davrida islom keldi va ularning haqlarini himoya qildi. Bu himoya qilishligi islom kelgan davrga nisbatangina oliy bo'lib qolmadi, balki hozirgi davrdagi ayollar huquqini himoya qilyapmiz deb da'vo qilingan hamma hay'atu hamma mamlakatlardan oliy cho'qqiga yetdi va qiyomatgacha shunday bo'lib qoladi. Biz johiliyat davridagi xoh tarixdagi johiliyat bo'lsin, xoh hozirgi vaqtdagi va kelajak vaqtdagi bo'ladigan johiliyatdagi holatlar haqida bilmasdan turib, islomning bergan huquqlarini ayollarga bergan huquqlarini bila olmaymiz.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 va u kishi va juftidan ko'p kishilar va ayollarni taratgan edi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi shunga ta'alluq topdi. Demak, bashariyat bir katta bir oilani tashkil qiladi. Islom dunyoqarashida bashariyat to avvaldan tortib hozirgacha va qiyomatgacha katta bir oilani tashkil qiladi. U islom dunyoqarashida qarashida millatchilik degan ma'no yo'q. Magar ikkita millat bor. Bittasi islom millati, u qaysi millatdan bo'lishligidan qat'iy nazar arab, o'zbek, tojik, qirg'iz va hokazo qaysi millatdan bo'lib islomni qabul qilishligi bilan musulmon millatiga aylanadi. Ammo islomning hukmida islom buyruqlarini qabul qilmaslik bilan islomning arkonlarini qabul qilmaslik bilan Bu bilan kim bo'lishligidan qat'iy nazar, har qanday ajdodi ulug' bo'lishligidan qat'iy nazar, arab bo'lishligidan qat'iy nazar, o'zbek bo'lishligidan qat'iy nazar, u kofir millatidan bo'ladi. Shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Islom boshqa millatchilikni tanimaydi. Mana bu chunki kelajak jannat va jahannam. Ikkov joyga insonlar tayyorgarlik ko'radi. musulmon millati jannatga Allohning buyruqlarini bajarishlik bilan Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik bilan o'zining abadiy saodatmand bo'ladigan Allohning jannat deb atalgan ziyofatxonasiga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonlarning xayoliga kelmagan lazzat va imkoniyatlar bilan mukammal bo'lgan Allohning ziyofatxonasiga yetib boradi. shunga tayyorgarlik ko'radi. Jahannamga ham kufr millati tayyorgarlik ko'radi. Bunga islomning buyruqlarini qilmaslik bilan, islomning buyruqlarini inkor qilishlik bilan, islom qaytargan narsalarni qilishlik bilan jahannamki ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning xayoliga kelmagan azoblar bilan tayyorlab qo'yilgan Allohning o'q jazosiga, va buning aksi sovuqlik bilan azoblanadigan xullas Allohning o'zi bilgan jahannam azobiga tayyorgarlik qiladi. Shuning uchun oila bashariyat binosining birinchi g'ishti. Bu g'isht agar chirigan bo'lsa, u uqalanib ketadigan g'isht bo'lsa, undan tashkil topgan bino albatta qarorsiz bir bino bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida oilaga bo'lgan ehtimomni asosiy ehtimomlardan qildi. Va shu oilaning birinchi bashariyat binosining birinchi g'ishti qildi va o'zining irodasi shu oiladan tashkil topishligini iroda qildi. Islom dunyoqarashi boshqa dunyoqarashlar hammasi kufrdir. Odamning aslini hayvonga qaytarish bu narsa kufrdir bu dunyoqarash. Bu haqoratdir bu narsa. Buni yaxshi bilmoqligimiz kerak. U falsafalarning rivojlanishligining asl sababi nasorolarning ibodatxonasini peshvolari bilan xalqlar o'rtasidagi kelishmovchilikdan vujudga kelgan. Ahli kitoblar nasorolar o'zlari uchun mumkin bo'lmagan haqlarni da'vo qilishdi. Ular da'vo qilishdiki, e, nasorolarning ibodatxonalari bizda huquq bor. Halolni harom qilish va haromni halol qilishlik huquqlarini da'vo qilishdi va ilmiy kashfiyotlarni huquqini ham da'vo qilishdi. U narsaning aqlga qo'yib qo'yilganligini inkor qilishdi va hatto ular o'zlari uchun mutlaqo aloqasi bo'lmagan narsalarni ham o'zlaricha talqin qilishdi. Misol qilib olganimizda yer va koinot haqidagi ma'lumotlarni bilishlikni Alloh subhanahu va taolo koinot va yerdagi sirlarga aqllarning insonning aql doirasida ishlatishligi natijasida kashf bo'ladigan kashfiyotlar degani. Mana bu narsalarni ular ular olim bo'lmasdan turib, balki yerning shaklini qandayligi haqida o'zlari o'zlaricha ra'ylari bilan fikr aytishdi. Va hamda koinot haqida ham ba'zi fikrlarni aytishdi. U fikrlar botil fikrlar edi. Mana bu fikrlarni qabul qilishlikka xalqlarni majbur qildi. Majbur qilishligi bilan inson hech qachon bir yo'lga yurmaydi. Insonni Alloh subhanahu va taolo majburlik bilan yuradigan maxluq qilib yaratmadi. ba'zi bir ta'sirlar bilan majbur bo'lib bir yo'lda yursa ham u ishini hech qachon tan olmaydi mana bu fikrlarni olimlar o'zlarining olimlari kashf qilishgandan keyin ular aytgan ma'lumotlar xato bo'lgandan keyin ular bu so'zlarning Allohning so'zi deyishdi. Alloh subhanahu va taolo ularga bunday ma'lumotlarni bildirgan emas edi va u ma'lumotlarni aytgan emas edi. Ana bu ma'lumotlarni bular Allohning so'zi degandan keyin ular bularning ibodatxonasi va ibodatxonada turgan kishilarga kofir bo'lib, ilmga iymon keltirishlari kerak bo'lib qolgan edi. Shuning uchun ular bu koinot haqidagi ma'lumotlarda mahkam turishdi, ular bularni qatl qilishlikka hukm qildi. hatto ba'zilarni bular najot bular deb ilmiy kashfiyotga ega bo'lganlarni najas dedida bir tomchi qoni ham yerga tomishligi mumkin emas yer nopok bo'ladi bunday shunday suratda qatl qilinishligi kerak degan narsa buni tirik yondirilishlik kerak edi va ularning tarixi bunday olimlarini tirik yondirishlik bilan to'ladi ammo islom tarixichi islom tarixida bunday ma'lumotlarni kashf qilgan kishilar qatl qilingani yo'q ular tirik yondirilgani yo'q ularning kitoblari islom olamida bemalol o'qildi nasoro ibodatxonalari odamlarga soliqni yuklardi mamlakatlar ishi yurmagandan keyin soliq hayoti bilan kun ko'radigan bo'lib qoladi bu taraqqiyotning orqaga ketayotganligini belgisi bo'ladi soliqni haddan tashqari xalqqa yuklagandan keyin bular bilan nasorolarning ibodatxonalari o'rtasida qarama qarshilik bo'ldi mana bu vaqtda insonlar hayvondan vujudga kelgan degan falsafa ham paydo bo'ldi odamlar bu falsafa bilan nasorolarning ibodatxonalarini o'rtasida qarama qarshilik vujudga keldi qarama qarshilik vujudga kelgandan keyin odamlar bilan nasorolarning ibodatxonasi o'rtasida qarama qarshilik bor edi odamlar soliq nihoyatda jonga tekkan edi shuning uchun nasorolarning ibodatxonasini tarafini olsa odamni asli odam deb tan olishardi, lekin soliq nihoyatda og'ir kelgan inson bo'lardi. Ammo bu falsafa egalarini tarafiga o'tsa, aslini hayvon deb tan olishlik kerak-yu, lekin soliq to'lamaydigan hayvon bo'lardi. Ana bu narsa soliq shunchalik jonga ediki soliq to'laydigan inson bo'lishlikdan ko'ra soliq to'lamaydigan hayvon ajdodim deb tan olishlik osonroq bo'lgan edi. Shuning natijasida bu falsafa ma'lum bir vaqt hukm surdi. Ana bu falsafaning noto'g'ri ekanligini o'zlari hozir bayon qilishyaptilarki, bu narsa mutlaqo noto'g'ri deb. Shuning uchun biz islom insonning asli oiladan tashkil topgan deganlikda tiniq aniq yaqin bayon bergan. Shuning uchun biz mana bu oila haqidagi bo'lgan islomning e'tiborini biz yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Zamoni johiliyatdagi har bir johiliyatning o'ziga xos bir qonuni bo'ladi. Bir kishi vafot qilsa, ayoli qolsa, u vafot qilgan kishining katta farzandi shu ayolning egasi bo'lardi. albatta o'zining bo'si bo'lmasligi sharti bilan. Ya'ni o'gay bo'si bo'lsa, shuning egasi o'zining dadasi vafot qilgandan keyin shu ayol uning uniki bo'ladi. Shunga haqdor bo'lgan farzand bo'lardi. Bu islom dunyo qarashida bir hijolatli narsa bo'ladi, lekin jahiliyatda bu hech qanday hijolatchilik narsa emas edi. Ayol bu katta farzand o'g'ilning ixtiyorida bo'lib, uning ayoliga aylanadi. Dadasining ayoli o'g'lining ayoliga aylanadi. Shun bilan bunga majburan meros bo'ladi. Ayol, ya'ni inson mato meroslanganga o'xshagan meroslanadi. Insonning qadr qiymati yo'q edi. Ayolning qadr qiymati yo'q edi. U go'yoki bir tarosga o'xshagan narsa edi. Otasidan meros olinadigan bir taros qolgandek ayol ham unga meros bo'lib tegardi. Bunga xohlasa ham shu edi, xohlamasa ham shu. Hamma johiliyatda ham zulman qurilgan qonunlar xohlasangiz ham shuni hukm qilinadi, xohlamasangiz ham. Uning adolatligi haqida tekshirilmaydi va ba'zi vaqtlarda umuman yoinki meros bo'lib ayol katta farzandning qo'liga tushgandan keyin yoinki takror aytamiz umuman ayollarni er kishi qo'yib bo'lsa qiynashga o'tardi zulm qila boshlardi uning har xil tazyiqlar qilardi nima uchun qoida shuki agar ayol ajralmoqchi bo'lsa, ayol ajralmoqchi bo'lganda o'z ixtiyori bilan men ajralaman desa, shunda oilani buzayotgan ayol bo'lganligi uchun mana shu oiladagi to'lovni er kishiga ma'lum bir miqdorda mablag'ni to'lab chiqib ketadi. Er kishi taloq qilgan suratda bergan mahrlarning birortasini qaytarib olmaydi. Shuning uchun ayolning ketkizishdan ilgari molini olib qolishligi uchun er tarafidan zulm o'tkazilinardi. Chunki ayol o'zining taloqini so'rashlikka majbur bo'lsin deb va oilani buzgan zohirda shu ayol bo'lsin deb va shu yerdagi mahrni qaytarib olish va ma'lum bir miqdorda molni ham talab qilishlikka er kishiga imkoniyat bo'lishligi uchun. Qur'oni Karim mana bu oyatda ey iymon keltirgan kishilar Bu xitob birodarlar takror aytamiz, iymon sifatiga ega bo'lgan kishilarga. Hozirda ham bunday zulmlar yo'qmas birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning nidosiga quloq solaylik, ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga halol emas, ayollarga majburan meros xor bo'lib, ayollarga merosdan ega bo'lishinglar. Wala ayollarni qiynamanglar. o'zinglar bergan mahrlarning bir qismini olib qolishlik uchun. Magar ochiq bir fohishani ishni qilgan bo'lsa, unda sizlarga qiynashlik imkoniyati bor. Agar ayol kishi buzuqlik qilgan bo'lsa, er kishi uni albatta mahrini ham qaytarib olishlikka haqqi bordir. Ajralishdan ilgari oiladek pokiza Allohning kalimasini poymol qilganligi uchun ayol buzuq ishga jur'at qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu oilani vayron qilgan. Bunday tosida ayoldan jarima qilib, el kishi o'zining bergan mahrlarini qaytarib olishlikka huquq berdi. Umuman Alloh subhanahu va taolo ayollar bilan ma'ruflik, yaxshilik bilan muoshara hayot o'tkazishlikka buyurdi. bil ma'ruf ayollar bilan yaxshilik bilan hayot quringlar dedi. Inson ayollar tarafidan ko'p malolatlar ko'rgan vaqtda Allohning nidosiga quloq solsinda, Alloh axir buyuryapti-yu meni. Yaxshilik bilan yashagan vaqtda bu buyruqqa hojatman emas. Chunki u buyruqni eshitmasdan turib yaxshi yashayveradi. Ammo ayollar tarafidan unga nomuvofiq ishlar beadabliklar ba'zi bir yomon xulqlar sodir bo'lgan vaqtda Allohning nidosini eshitsinga Alloh aytyaptiki shu ayollar bilan yaxshilik bilan hayot quringlar deyapti Alloh taolo shu faqat ayol tarafidan ba'zi xulqlarni kelishmovchilik bo'lgan vaqtda Allohning nidosiga muhtoj bo'ladi Bo'lmasam takror aytamiz, yaxshi yashayotgan vaqtda u nidoni eshitmasa ham yaxshi yashayveradi. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir ayollardan badxulqlikni ko'rgan vaqtda, nomuvofiq harakatlarni ko'rganda, shularni ko'rgandagi mumkin buni qayda bir yaxshi ishlar borligiga yo'llanma beryaptiki, fa in ayollarni yomon ko'rsanglar, sizlarga xulqlari yomon bo'lsa, sizlar birga yashashga qiynalayotgan bo'lsanglar, fa'sa an takrahu shay'an. Sizlarni bilganinglarla to'g'ri bo'lavermaydi. Mumkin bir narsani sizlar yoqtirmassizlar, Alloh sizlarga shu yoqtirmagan ishingizlarda ko'p yaxshiliklar qilsa. Mumkin shu ayol badxulq bo'lgan ayoldan tug'ilgan farzand sizni oilangizni butun tarixda qoldiradigan bir farzand tug'iladi siz buni qayerdan bilasiz mumkin shu oiladan tug'ilgan farzand Allohning yo'lida shahid bo'lib, sizni qiyomatda og'ir bir holatda turganingizda sizni shafoatingizga sabab bo'lar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, shahid 70 ta o'zining qaramog'idagi kishini shafoat qiladi dedilar. mabodo shahidga shafoatingizni berilsa unga birinchi shafoat qiladigan dadasi bo'lsa kerak vallohu alam mumkin ba'zi bir xulqlarini yoqtirmayotgan ayoldan bir boshqa bir hikmatlar birning ming paydan manfaatlar chiqar alloh subhanahu va taolo sizlar yoqtirmagan narsanglar to'g'ri bo'lavermaydi Inson hayotda buni juda ko'p tajribadan chiqaradi. Ko'p narsani inson yoqtirmaydi. O'zini davolanayotganda unga jarrohning muomalasini yoqtirmaydi, lekin bu jarrohning muomalasida unga ko'p yaxshilik bo'ladi. Inson hayotda kambag'allikni yoqtirmaydi. Mumkin shu haddan tashqari boy bo'lishlik bilan tavfiqi yo'qolib ketib qolishi mumkin. Inson yoqtirmagan narsagina faqat to'g'ri bo'la olmaydi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu so'zni eshitishlik peshonasidan ter chiqaradiki, Rabb taolo alimul g'aybi va shahada, g'aybu shahodatni biluvchi zot insonga qarab o'zi men yaratgan bu ayolni sen ba'zi bir xulqlarni yoqtirmasdan bu ishni qilmagin deb qattiq buyurmayapti. Mumkin Alloh Rabbul alamin aytyapti Siz bir yoqtirmagan ishni tagida juda ko'p bir hikmatlar bordir deb alimul g'aybi va shahoda bo'lgan zot aytayapti. Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu yo'llanma hammamiz uchun ham bir zarurdir, birodarlar. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر imom muslim rivoyatlarida rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mo'min kishi mo'mina ayolni yomon ko'rmaydi biror mo'mina ayoldan biror narsa bir xulqni yoqtirmagan bo'lsa boshqa xulqini hisobga olib mana bu xulqi yaxshiyu deb undan rozi bo'lib yomon ko'rgan tarafini bekitib boraveradi mo'min kishi birinchi ko'p xulqlarni yoqtirmayotgan odam bir bilsinki bu ayolining mo'mina ekanligini bilsin Allohning buyrug'i bo'lsa qilaman, qaytargan narsasidan qaytaman degan sifatini ham esdan chiqarmasin. Qur'oni Karimdagi 20-nido Sura Nisoning 2-nidosi Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum wa la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib, o'zingizlarning o'rtanglardagi mollarni nohaqlik bilan, botillik bilan yemanglar deyapti. Alloh subhanahu va taolo amvalakum bu nohaqlik bilan yeyilayotgan mollar shu musulmon jamiyatining moli deyapti. Bu mol sizlarning molinglar. bu molilarni nohaqlik bilan yemanglar deyapti. Magar sizlar tarafidan bo'lgan taroziy rozi ikki tarafning rizosi bilan bo'lgan tijorat vujud bo'lgan bo'lsa, bunda tijorat bo'lib shu mol topilayotgan bo'lsa, unda ruxsat. O'zingizlarni molilarni yemanglar degan oyat ko'proq mol topishlikdan maqsad yeyishlik maqsadida topilganligi uchun yeyishlik kalimasiga qayd qilinyapti. Bo'lmasam nohaq topilgan mol bilan yemoq, ichmoq, bino qilmoq va shunda sukunat qilish va sayyora olib minish bular hammasi durust emas. Faqat nohaq molni yeyishlikdan qaytarilayotgani yo'q. balki shu nohaq mol bilan odatda ko'proq yemoq vujudga kelganligi uchun la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil deb xitob qilyapti. Alloh subhanahu va taolo. Lekin nohaqlik bilan vujudga kelgan molni bino qilib ham bo'lmaydi va sayyora minib ham bo'lmaydi va hokazo. Va shundan kiyib ham bo'lmaydi. Lekin ikki tarafning rizosi bilan bo'lgan tijorat bo'lsa, uni halol deb Alloh subhanahu va taolo tijoratni halol deyapti. Allohga hamdlar bo'lsinki, tijorat bilan juda ham katta bir jinoyat deb atalgan xalqlarni burunlarini yerga ishlab tijorat taraqqiyotning yagona omili deyishlikka majbur qildi. Tijorat islomda halol kasbdir. Bu payg'ambarlar kasbidir. Alloh subhanahu va taolo buni halol qilgan ikki tarafning, lekin buni halol emas degan xalqlarni Alloh subhanahu va taolo tijoratning eng bir taraqqiyotning omili deyishlikka burunlarni ish qilib majbur qildi shuning uchun ham biz bu tijoratning halol deyishlik degan so'z tijoratning bunday rivojlantirishlik kerak degan so'z bizga nisbatan ya'ni musulmonlarga nisbatan yangi gap bo'lmay qoldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bay haqida ko'p yo'llanmalar berdilar ikkita bay qiluvchi kishi ajralib ketmagan bo'lsa ixtiyorda turadi. Ya'ni bir kishi sotuvchi, bir kishi oluvchi. Sotuvchi bilan oluvchi o'zining matosini savdo qilib, molni bu olib, pulni sotuvchiga bergandan keyin o'rinlardan jilmay turgan bo'lsa, o'rtalarida ixtiyor bilan turaveradi. Ya'ni shuni qaytarib berishlikka haqqi bor. Modomiki tarqalib ketmasa. Agar o'rinlardan jilib ikkovlari ikki tarafga burilishlari bilan, yurib ketishlari bilan endi qaytarib olishlik ixtiyori yo'q, modomiki ixtiyorni bayda shart qilinmagan bo'lsa. Mabodo bir kishi biror bir sayyora olmoqchi bo'lsa, 3 kun bir ko'rsam shuni desa, shunga tajovuz qilmaydi sayyoraga va odatiy bir buni tekshirib ko'radi va shu 3 kun 3 kundan ortiq ixtiyorim deb bir haftadan keyin menga yoqmadi deb olib kelmaydi. 3 kunni ichida yoqmadi menga deb qaytarib berishligi mumkin, modomiki bayda shart qilingan bo'lsa. Agar bayda shart qilinmagan bo'lsa, ikkovlari ikki tarafga burilmasdan turib qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. Ammo burilib ketgandan keyin shart qilinmagan bo'lsa, qaytarishlikka haqqi yo'qdir. Ba'zi bir savollar ham bo'ladi. Shu savollarga Mabodo ikki tarafning rizosi bilan savdo haloldir. Agarki buni kattaroq qiymatga sotsa ham. Misol qilib olganimizda bir kishi bir matoni 100 so'm miqdorga olsa va shuni 150 so'm, ya'ni katta foyda qiladigan, yoki 200 so'm foyda qiladigan darajada shuni sotsa, agar ikki tarafning rizosi bilan bo'lsa, u narsa halol bo'laveradi. ba'zi savollar bo'ladiki ko'proq foyda qilishlik qanday bo'ladi deb ya'ni ko'proq foyda qilishlik agar ikki tarafning rizosi bo'lsa bo'lgan bo'lsa halol bo'laveradi lekin biz har bir musulmonga nisbatan nasholis turishlikka ma'mur bo'lganmiz shuning uchun biz birodarimiz musulmonga nisbatan o'zimizni foydamizni ham bir me'yorda qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak Rasululloh sallallohu alayhi va sallam baydaga g'ashlikni, ya'ni aldovni man qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madina bozoriga kirdilar. Allohning salovati va salomi bo'lsin. Madinaning bozorlarida Sayyidul Bashar, tamomiy olamning peshvosi bo'lgan kishi shu bozorlarda yurib o'zlarining ehtiyojotlari haqida o'ylanib yurgan zotga Allohning salovati va salom bo'lsin. Bormi yer kurrasida mana shunday o'zining ehtiyoji uchun bozorlarga kiradigan mana shunday peshvo bormi? Biz islom kishilari bor deb ayta bizning peshvolarimiz shunday bo'lgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sayyidul bashar, Sayyidul anbiya va rusul mana bunday bozor Madina bozorlariga kirdilar. xalqlar bilan bevosita ko'rishdilar ularning holatlarini bevosita xabar oldilar ularning haqiqat bilan amal qilayotganlarini bevosita maqtadilar ularning makr bilan shug'ullanayotganlarini maxsus kishilari bilan ishlamadilar balki o'zlari ko'rdilar kuzatdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam madina bozoriga keldilar bir sobra ya'ni bir idishdagi sotilayotgan narsani ko'rdilar bu quruq narsa qilib ko'rsatilgan edi. Yeydigan narsa edi. Quruq bo'lishligi afzal edi, quruq bo'lishligi kerak edi. Ustida qurug'i turgan edi. Yeydigan narsa edi. Qo'llarini shu idishga solib ko'rdilar. O'rtasiga solib ko'rdilar-da, o'rtasi nam hurlik bor ekan. Shunda sotuvchini aybladilar va aytdilarki, lima la taj'alul mubtalla minha zahiran hatta ya'lamahu al-mushtari ya fulan nimaga bu ho'lini ya'ni nuqsonlirog'ini tepaga qilib qo'ymaysan hattoki sotib oluvchi bilsin buni ko'rsin ey falonchi dedilar innaman g'ashshana falaysa minna kim musulmon birodariga sofdillik bilan muomala qilmagan bo'lsa bizdan emas dedilar al-makru val xida'u finnar makr va aldov o'tda dedilar. Demak, bu olamni qarang hozir. Makr bilan aldov o'tda dedilar. Makr aldovni siz bo'lgan muomalani ko'rgan odam hozir biror bir mukofot berilsa kerak shuni ko'rsatgan odamga. Makr bilan aldov jahannam o'tida dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir mu'min kishi savdo qilib oladigan taomning tepasi yaxshi qurib turib tagida bir nuqsonlisi turgan narsani bilan ogohlantirdilarda va shu ishing g'ashlik agar shu ishingda davom etsang bizdan bo'lmaysan dedilar va bu ishing makr va aldov dedilar makr bilan aldov jahannam o'tida dedilar bir ajib oyat iymon keltirgan kishilar bu nidoga quloq soladigan oyat alloh subhanahu va taolo o'zinglarni o'rtanglarda molni nohaqlik bilan yemanglar bunday savdo qilib yemanglar magar ikki tarafning rizosi bilan bo'lsa bu halol deydilar va shundan keyin bevosita o'zinglarni o'ldirmanglar nahotki inson o'zini o'ldirsa molni nohaq yemanglar degandan keyin o'zinglarni o'ldirmanglar jamiyatda nohaq molni yeyishlik sababi bilan qatl ko'payishligini alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti bu narsa bundan ilgarigi asrlarda tushunarli bo'lmasa ham hozir nihoyatda tushunarli molning nohaq yeyishlik bilan odamni bir birini qatl qilishlik vujudga kelishligini Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida yod qildi. Hozirgi vaqtda qatlni tekshiring. Qimordan vujudga keladi odamlarning o'ldirishlik. nohaq yeyishlik, mast qiluvchi ichimlik bilan, nohaq aldovlar bilan, nohaq tortib olishliklar bilan, nohaq kiziblar bilan odamlarni qatl qilishlik vujudga keltiryapti. Mana bu narsa odamlarni o'rtada mollarni nohaq yemanglar va o'zinglarni o'ldirmanglar mo'min kishi musulmon jamiyatida bir kishini o'ldirilishligini o'zini o'ldirilishligi deb bilmoqligi kerak alloh subhanahu va taolo o'zinglarni o'ldirmanglar deyapti Bu musulmon kishining musulmon jamiyatida o'lishligining misoli insonning o'zini o'ldirilishligining misoliga o'xshatmoqlik kerak. Innalloha kana bikum rahima. Alloh sizlarni nohaq mollarni yemanglar deyishlik sababli sizlarga mehribon Alloh subhanahu va taolo sizlarga rahmdil zotdir. Shuning uchun sizlarni o'rtanglarda, o'zaro o'rtanglarda nohaq mol yeyishlikdan qaytaryapti. Alloh subhanahu va taoloning bu mehribonligini islom tarixi ko'rdi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida sahobalar nihoyat darajada bu yo'llanmalarni hayotlariga tatbiq qildilar. Allohning rahmati bo'lsin. Abu Hanifa rahimahulloh bu kishi to'mpurush bo'lganlar, bu kishi to'mpurishlik bilan o'zlarining qilgan savdolarida xodimlari sotgan to'nning ikki xiliga bir xil narx qo'yib olganligini ma'lum bo'lgandan keyin shunda shubha bo'lib qolgandan keyin dasmoyani olib qolib qoidadan voz kechiladi abu hanifa rahimaulloh aytgan shunda aytgan ekanlarki mana shu narsani hammasini asli mol bilan sadaqa qilib yuborgin shubha tug'ildi degan ekanlar ulamolarning bittalari o'zlarining matolarini ikki xil matolarini sotganlarida bir xil savdo bilan sotilib qolganligi uchun xodimlari kelib bir xil narx olib kelganda aytdilarki, nima uchun ikki xil narsani bir xil sotib qo'yding dedilar. U kishi rozi bo'ldi, bizni tarafimizda bu narsa juda qiymat turadi. Men roziman deb oldi dedilar. Chaqir dedilar. Kelganlarda men rozi bo'lib oldim dedilar. Bu halol edi birodarlar, rozi bo'lib olgandan keyin. Lekin aytdilarki, sen bu rozi bo'lib turgan bo'lsa, nima uchun sen o'zingni har bir musulmonga nisbatan xolis turishlik sifatingni yo'qotding dedilar. Islom tarixi bunaqa misollar bilan nihoyatda boydir. Taqvo dunyodan voz kechishlik emas, birodarlar. Ana shu bozorda taqvo qilanlashlik. Makr bil xido albo bilan to'lib toshgan joyda Allohga taqvo qilanlashlik, mana Allohdan qo'rqib bayda turolashlik bu taqvodir. Abu Hanifa rahimahullohga siz nihoyatda taqvoli kishisiz, Bu taqvo haqida bir zuhd, ya'ni dunyoni do'st tutmaslik haqida bir kitob yozsangiz deganlarda yozdim degan ekanlar. Biz ko'rganimiz yo'llarni kitobi bayni yozib qo'ydim degan ekanlar. Ya'ni u dunyoni do'st tutmaslik bayda bilinadi. U savdodan tashqarida turgan odam dunyoni do'st tutmagan odam demaymiz. U juda yaxshi bola chaqasidan voz kechib olib bir chekkaga rohatini ko'zlagan odam u. haqiqiy dunyoni do'st tutmagan odam savdoni ustida harom bo'lsa voz kecharlagan odam halol bo'lsagina qabul qilolmagan odam haqiqiy dunyoni do'st tutmagan odam budir u juda yaxshi tog'i toshga tushib olib bir chekkaga borib olib nihoyatda bor bo'lsa yeb yo'q bo'lsa xotirjam bo'lib turishlik bu juda rohat bu alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda o'zinglarni qatl qilmanglar dedi shu mazmunni bilan mana hadis shariflarda man qatala nafsahu bi shay'in uziba bihi yawm al-qiyamah kim o'zini o'zini biror o'zini biror narsa bilan o'ldirgan bo'lsa ya'ni o'ziga suiqasd qilgan bo'lsa qiyomat kuni shu o'ldirgan narsasi bilan azoblanadi va man qatala nafsahu bi sunnin fasunnuhu fi yadihi yatahassahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan abadan kim o'zini zahar bilan o'ldirgan bo'lsa bu zahar qiyomat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 Mast qiluvchi ichimlik haqida Alloh subhanahu va taolo 3 ta sarih oyat nozil qildi. Va sura Nahlda ishora bilan yaxshi emas narsa ekanligiga avvalda bir ishora qildi. Un bilan 4 oyat nozil bo'ldi. Mast qiluvchi ichimlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan vaqtlarda tamomiy jahiliyat ichida to'lib toshgan edi. Axir shu mast qiluvchi ichimlik bilan edi. Inson ajablanadiki, nahotki bir hurmatli katta kishilar ham shunday ichsa, Allohning bergan eng katta ne'mati bo'lgan aqlni yo'qotadigan narsani pulga olib, ichishligi bilan ham hurmatli odamlar shu ishni qilishligi mumkinmikin deb o'ylanadi. Lekin har bir kishi o'zining davriga nazar tashlasa, bunga berilgan ichsa pul sarf qilib, aqlini aqlinidek katta ne'matni yo'qotadigan narsaga sarf qilinayotgan narsani ko'rsangiz, odamlarga nima deb baho berishligingizni bilmaysiz. Qur'oni Karimda mana bunday johiliyat davrida mast qiluvchi ichimlikni bilan g'arq bo'lgan xalqlarni shundan tiyishlikda alloh subhanahu va taolo ko'p narsaga muhtoj bo'lmadi chunki bu so'z ollohni so'zi edi boshqalar har qancha targ'ibot vositasini ishlatishlari bilan uni ko'paytirishlikka xizmat qilindi xolos alloh subhanahu va taolo sura nahlda min samaratin nakhili tattahiduna minhu sakaran va rizqan hasana. Xurmoning mevalaridan sizlar o'zlaringizlarga sakar, ya'ni mast qiladigan narsa qilib olasizlar va rizqon hasana chiroyli rizqlar ham qilib olasizlar, halol rizqlar deb ishora qildiki, bu mast qiluvchi ichimlik yaxshi rizq mast deganlik bilan qalblarni uyg'otdi. u yaxshi rizqning muqobiliga qo'yib qo'ydi. Ikkinchi oyat nozil bo'ldiki, yasalunaka anil val Iymon qalblarga kirgandan keyin odamlar so'ray boshladiki, mast qiluvchi ichimlik bilan qimor haqida. Endi iymon kirgandan keyin iymon qo'zg'atdi odamni. Qur'oni Karimda Sura Baqarada mana bu birinchi oyat bo'ldi. Haligi oyatni hisoblasak ikkinchi. yasalunaka anil xomri val maysir sizdan mast qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'rashadi qul fihima ismun kabirun va manafi'u linnas siz aytingki odamlarga bunda katta gunoh bor va odamlarga manfaat bor deng va ismuhuma akbaru min naf'ihima gunohi jinoyati manfaatidan kattaroq deng demak hozirgi vaqtda shunday faylasuflar borki sizlar mast qiluvchi ichimlikni harom deysizlar axir bundan manfaati boru masalan tomoqlarni ba'zi bir shabadalashlikka foydalanadi tomoqlarning bir isitishlik xizmatini bajaradi va hokazo ba'zi bir manfaatlari boru deydi ey faylasuf deng bizga siz uning manfaatini aytmang bizga manfaati borligini robbimiz bir ming to'rt yuz yil ilgari aytgan biz bu manfaati bir narsa tarkibida borligi uchun bor bo'lsanglar u harom bo'lmaydi emas manfaati bo'lib turib ham harom bo'ladi uning zarari manfaatidan nihoyat darajada ko'p deyapti alloh taolo mana bu narsalar bilan qalblar qo'zg'oldi gunohi katta bo'lgandan keyin o'zlarini sekin torta boshladi undan keyin namozga mast holatda yaqinlashmaslikka bo'lgan buyruq keldi Hattoki o'qigan narsani nima ekanligini bilishlik uchun. Ha, mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam gapirgan gapini birovni gapini emas, o'zini gapini ham nimaligini aytib berolmaydi Qur'on hatta ta'lamu ma taqulun. o'zinglar aytgan narsani nima ekanligini bilishliginglar uchun namoz Allohga munojat vaqt. Demak, bu munojatda nima deyayotganligimizni bilib qo'ymoqligimiz kerak. Qur'onning ma'nosini bilmasdan yashayotgan kishilar ham bir o'ylab qo'ymoqligi kerak. Bu nima deyotganligingizni bilinglar deyapti Alloh taolo. Ikkinchidan, maslu mas bo'lgan odam birovning gapini tushunishlikdan tashqari o'zining gapini nima ekanligini ham bilmaydi. U dadasini ham so'kaveradi. Endi bu dadasini ham meni sen so'kding deb xafa bo'lishi ham noto'g'ri birodarlar. U u albatta bu ichgandan keyin u so'kadida u. U 20 tiyinga atlas chiqmaydi birodarlar. shu bo'z chiqadi. O'zi asli u mast qiluvchi ichimlikni ichgandan keyin dadasiga bu salom berishlik vujudga kelmaydi u. Va albatta u haqorat qilishligi shundan boshqa narsa bo'lishi kerak emas. U dadasi ham aytishi kerakki, shunday tarbiya qilganligimni natijasi mana yaxshi meva berdi demoqlik kerak. Chunki u yerda shu nima bo'layotgan, shundan boshqa narsa bo'lish kerak emas u. U nima deyotganligini bilmaydi. Chunki bun bilan faxrlangan, buni hech qanday noyob darajada yaxshi joylar qilib Umrida dadasiga joy shunaqa yaxshi joy qilib bermagan, shu mast qiluvchilik ichimlik ichayotgan odamlar, shu mast qiluvchi ichimlikni qo'ygan o'rindaqa o'rinda otasiga ham qilib bergan emas. Mana bu narsa namoz paydarpay keladigan amal. 5 vaqt namoz. Uni ichgandan keyin namoz vaqti kelib qolishligida mastlik tarqalmasdan turib namoz o'qishligi durust emas bo'ldi. Alloh man qildi buni. Demak, mu'minlarning ko'pi shun bilan tiyildi. Bundan keyingi oyat Sura-i Maidada nozil bo'ldiki, bu oyat qat'iy hukm bo'ldi يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ey iymon keltirgan kishilar mast qiluvchi ichimlik qimor va pol ochishlar butlar hammasi shayton tarafidan bo'lgan nopok narsadir najasdir bu bundan ijtinob qilinglar tiyildinglarmi degan oyat nozil bo'ldi tiyildilar sahobalar shu kundan boshlab mast qiluvchi ichimlik qiyomatgacha harom bo'ldi bir tomchisi ham harom oziyu ko'pi mast qiluvchi bo'lgan narsalarning hammasi nomi qanaqa bo'lishligidan qat'iy nazar arabiy bo'lishligidan qat'iy nazar o'zbekcha bo'lishligidan qat'iy nazar injilik tilida bo'lishligidan qat'iy nazar hammasi haromdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n kishiga la'nat aytdilar sotuvchisiyu oluvchisiyu qiluvchisi hammasiga la'nat aytdilar biz o'zimizning avvalgi darslarimizda bayon qildik Allohning la'nati bo'lsin deb biz ham aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'nat aytgan kishilarga bizning ham la'nat aytishligimiz sunnat amaldir. Vala junuban junub holatda namozga yaqin bo'lmanglar. Masjidga junub odamning kirishligi mumkin emas. Illa abili sabilin. Mabodo masjid yo'li bilan o'tib ketishlikka majbur bo'lsa mumkin. Hatta tagtasilu g'usul qilmaguninglarcha bu holatda o'tmaydi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al ghaib agar kasal bo'lsanglar suv iste'mol qilsa kasallik ziyoda bo'ladi. Tahorat qilsa kasallik ziyoda bo'ladi. Tabib hozir aytdiki, suvni iste'mol qilishligingiz hamma tabib emas. Umrida namoz o'qimagan tabib emas. Islomni bilgan tabib. va suvning haqiqatda zarar berishligini bilgan tabib mana bu tabib aytsa suvning iste'mol qilishlik sizga tahorat qilsangiz va g'usl qilsangiz zarar qiladi desa av ala safarin yoyinki mo'min kishi safarda bo'lsa yo'inki g'oib bu katta tahorat qilishlik g'oib deb asli bir chuqurchoq joyda g'oib deydi chuqurchoq joyga o'zi inson tahorat qilmoqchi bo'lganda o'zini ehtiyot qilishlik uchun chuqurroq joyni tanlaydi qur'oni karim bir ajib bir nazokat bilan nihoyatda latofat bilan bayon qilyapti sizlarning bittalaringlar chuqurroq joydan kelsa deb deyilyapti ya'ni bu ta, katta tahorat qilinishlikdan yoyinki bir yengil tahorat qilinishlikdan kinoyadir yo ayollarga tekkan bo'lsanglar, ya'ni jimodan kinoya. Qo'shilgan bo'lsanglar, falam tajidu ma'an suv topolmagan bo'lsanglar, fatayammamu sa'idan tayyiba. Pokiza tuproqqa niqas qilinglar. Mo'min kishi mabodo suv zarar qiladigan kasal bo'lib qolsa, yo safarda bo'ldi, yoyinki tahorati sindi, qaysi tur bilan bo'lsa ham, yoyinki o'zining oilasi bilan qo'shildi, g'usl vojib bo'ldi suv topay desa g'usl qilmoqchi tahorat qilmoqchi bo'lsa suv topolmadi tuproqqa qasd qiladida niyat bilan g'usl niyati yoyinki tahorat niyati bilan tuproqni qasd qilib tayammum qiladi biz tayammumning surati yuziga va qo'liga mas qilishlik buning suratlari ulamolar o'rtasida ixtilof bilan har xil bayon qilingan biz unga to'xtalib o'tadigan o'rnimiz bor hamma tayammum haqidagi masalani yaxshi bilishadi innalloha kana afuvan g'afura alloh subhanahu va taolo kechiruvchi va afu qiluvchi va kechiruvchi zotdir afu shuki ko'proq alloh subhanahu va taoloning bandalarni kechirishligi ulardagi nuqsonlarni kechirishligi g'afur bo'lsa gunohlarni kechirishligiga xosdir bu shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'proq rivoyat qilingan duolarda allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anna ey olloh sen afuvsan afv qilishlikni yaxshi ko'rasan bizlarni ham afv qilgin deb ko'p duo qilardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu oyat islom mana tahorat qilishlikka imkoniyat bo'lmasa tayammum qiladi tayammum bu alloh subhanahu va taoloning mo'minlarga bergan ne'matidir bu tayammum haqida ko'p aqliy falsafalarga berilgan toifalar bular mumkin bu tayammum tuproq bo'lsa qanday bir pok bo'ladi deganda biz qasd bilan pok bo'lamiz alloh subhana va taolo shunga buyurdi bu narsa taabbudiy ollohni buyrug'ini shu tahoratlik deb bilamiz o'zimizni to suv topilguncha biz g'uslni qildik deb e'tibor qilamiz shu tayammum bilan Bu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini bajarishligimiz bilan biz pok bo'lamiz. Alloh pok degan odam nopok bo'lishligi mumkin emas. Alloh nopok degan odam u bir daryoni suvini yuvinishi bilan pokiza bo'lishi mumkin emas. It daryoga tushib ketib, narigi tarafidan chiqqanda ham itligicha turaveradi. Shuning uchun Alloh pok degan albatta pokizadir. Alloh nopok degan nopokdir. Mushrik Allohga shirk keltirganligi uchun nopokdir. Shuning uchun innamal mushrikuna najas. Mushriklar najasdir dedi Alloh subhanahu Har qancha u o'zi shirk amalini qilgandan keyin o'zini har qancha pokizaman desin, u Allohning shahodati bilan najasdir. Mana shunday tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo tayammum qilgan odamni pok deyapti. U g'usl qilgan odam deymiz. Va shun bilan birga asli g'usl nima uchun? G'usl Qur'oni Karimni o'qishlik uchun. va hamda namoz o'qishlik uchun tahorat Qur'on o'qishlik uchun bo'ladi. Endi Qur'on o'qimasa, namoz o'qimasa, g'usul qilganiyu yo'q, farqi yo'q. Shuni tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu nidolarga quloq soladigan kishilardan qilsin. namoz o'qiyotganda oldidan odam o'tsa, qo'li bilan to'xtatsa bo'ladimi? Agar bir kishi namoz o'qiyotganda oldidan o'tgan odamni ishora bilan to'xtatish kerak, qo'lini shunday qilib. Agar to'xtamasa, o'rnidan turish kerak. Qo'l emas, boshqa yeri bilan bo'lsa ham to'xtatib o'tkazmaslik kerak. Chunki bu o'tishlikni nihoyatda katta gunoh. Shu gunohga yordam bergan bo'lib qoladi. Qo'li bilan agar o'rnidan turgan bo'lsa, ushab namozda davom etaveradi keyin. Albatta to'xtatsa bo'ladi. Dedi misvok haqida so'rabdilar misvoq deb saka yasuku misvoq tishga ishqaydigan narsani misvoq deyiladi misvoq ko'proq achchiq mevalarning daraxtida tanasidan olinsa yaxshi bo'ladi og'izdagi bir bo'yni ketkizadi Misvoq rasululloh sollallohu alayhi vasallam lavla an ashukku ala ummati la amartuhum bisivak dedilar agar ummatimga mashaqqat qilib qo'ymaganimda misvoqqa buyururdim dedilar bu sunnati muakkada hisoblanadi buyurganlarda u buyruqni qilmaslik bilan gunohkor bo'lgan bo'lardik endi mana bunday bizga o'xshagan ummatlar bo'lar ekan yaxshi hamki rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurmagan ekanlar buyursa ham qilmaydigan ummatlar bo'lar ekan hozir undan ham tashqarisi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyurganligini qilsa uni kuladigan ummatman degan ular ummat emas ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyrug'ini qilgan odamni masxara qilgan odam ummat bo'lmaydi badbaxt bo'ladi u ana shunday odamlar ham vujudga kelib qolgan endi birodarlar ba'zi savollar ja bir murakkablashib ketdi bir kishi deyapti taom olib yesa taomga to'ng'iz go'shti yoki boshqa harom narsalar qo'shilgan bo'lsa u kishi harom narsa qo'shilganini bilmasdan yesa gunohkor bo'ladimi ha bilmasdan yegan narsaga javobgar bo'lmaydi birodarlar bilmadida endi bilmasa yeydida endi uni nima qiladi bilmasdan ham yemaydigan maqomga inson chiqolmaydi endi shuning uchun insonda u shuning uchun xato qiladi endi o'zi sal bilib yeganga o'xshaydi shu bilmasdan sal bilmasdan yegan bo'lsa deyapti shuni shuning uchun birodarlar bu bilmasdan yegan bo'lsa allohga istig'for aytadi tamom shuni ba'zi bir kishilar shunaqa savollar shunday qilishadi yo'q bilmasdan emas sal shu bilmasdan yegan sal surishtirib sal bilmasdan yegan bo'lsa shu lekin sal shu bilinib ham qolganga o'xshagan bilmasdan yegan deb shunaqa qilib qo'yiladi bu narsa endi yo bilmasdan yeydi yo biladigan yeydi o'rtacha ham bilmasdan ham bilib yeydigan surat bo'lmaydi odamda bilmasdan yeydi bilmasdan yegan bo'lsa istig'for aytib qo'yadi shu narsa bo'lsa bilib yegan bo'lsa osiy bo'ladi allohni buyrug'ini itoat qilmagan bo'ladi halol sanab yegan bo'lsa kofir bo'ladi Ya bu yerda birodarlar bu ba'zi savollar bir oilada ketma-ket 3 martaba egizak tug'ilsa, shariatda bunday oilaga qanday hukm bor? Alloh subhanahu va taolo oilasiga baraka beribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Inni ubahi alaykum bi kasratikum" men sizlar ummatlar ustida sizlarning ko'pligingiz bilan faxrlanib turaman dedi. Odamlar buni orzu qilishadi. Bu odamlar orzu qilgan narsa bunga muyassar bo'lib qoldi. Buni tarbiya qilib shukronasiga tarbiya qilsin. Bularga javob bergan edik, ko'pi endi fitrat ekan halolmi? Shunaqa degan savollar ham bo'libdi Bu endi biz bularni yemasin deb aytamiz shularni. Chunki yirtqichlik tabiati bo'lgan narsalarni yeyilmaydi, birodarlar. Yana savol bo'lyapti, ayollar surasini o'qilganligi uchun ayollar haqida bir savol o'tdi. Masalan, sochi kaltaroq bo'lgan o'rilmagan sochlar bo'lsa, shuni aslini g'uslda yuvadimi yoyinki hammasini yuvishlik shartmi debdilar. Javob beramizki, agar o'rilmagan bo'lsa, hammasini yuvishlik shart bo'ladi. Quyosh bilan qiblani aniqlab bo'ladimi degan savol bo'pti. Qibla birodarlar bir taraf hisoblanadi. Lekin quyosh kun botish deb hisoblagan bo'lsa, aniqlab bo'lmaydi. Har bir muhitga bu nisbatan kun botish qibla bo'lmaydi mana ko'p diyorlarga o'zimiz borganmiz kun chiqishga qarab qiblaga qarab namoz o'qiganmiz tushunarlimi qibla kun chiqish tarafida bo'lgan lekin quyoshning harakatlarini ilmiga bog'lanib turib qiblalarni yulduzlar boshqa nimalardan topishlik ilmi o'zi mutaxassislar bo'yicha topishligi mumkin biz qibla tarafiga yuzimizni burishlikka ma'mur bo'lganmiz demak shunga taalluqli ilmlarni o'rganishlikka ham ma'murmiz bir bedagi duo qiling deganlarni ba'zilar alloh subhanahu va taolo mana sahobalarni zikrlarini eshitib bizga ham shunandaqa farzandlarni alloh taolo ato qilsin farzandlarimiz shunaqa bo'lsin deb duo qilaylik debdilar inshaalloh duo qilamiz ba'zi bir kishilar bir ziyoli akalarimizdan birinchi mana shu darsni eshitish uchun kelishganlar shu kishini haqqiga ham duo qiling debdilar ba'zi bir kishilar ota onamizni bemorligi shu duo qilaylik debdilar mana hammamiz bir qo'limizdan kelgancha kitob sunnatga amal qilamiz deb yurgan kishilar bir darsdan keyin mana Allohning zikri bo'lgan masjidda o'tiribsiz. Daxiliylik bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ko'p kishilarga mana hidoyat so'rashdi Alloh taolo hidoyat bersin. Ilm o'qiyotganlarga ilm bersin, amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo solih farzand, solih farzand so'raganlarga Alloh taolo farzand bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu birinchi kelgan mana bu ziyoli akalarimizga alloh taolo islomga xizmat qiladigan ziyoli kishilardan qilsin alloh subhanahu va taolo ba'zi bir kishilardan birinchi kelishigan duo qilaylik alloh taolo shu darsni tushunib amal qiladigan kishilardan qilsin hammamizni ham shu nidoga allohni nidosiga ey iymon keltirgan kishilar degan nidoga labbiy deb amal qiladigan kishilardan qilsin buyurgan buyruqlarni qilishlikka qaytargan narsalardan qaytishlikka alloh tavfiq bersin o'tgan ajdodlarni alloh rahmat qilsin gunohlarni mag'firat qilsin farzandlarimizni solih solihalardan qilib baxt saodatli qilsin musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo ofatlardan saqlasin. Musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo barakotini bersin. Halol kasb bersin. Harom narsalardan Alloh taolo ijtinob qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Makr aldovlardan Alloh o'zi saqlasin. islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Bundan boshqa biz duo qilishdan boshqa bizda narsa yo'q birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haqqa amal qilishlikka tavfiq bersin.